для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Меліжа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташок. Пелюх прыйшоў скора. Чорны няголены, жваву ускочыў, угледзеўся не пазнаючы. Відаць, чакаў кагосьці іншага, бо калі пазнаў, Яўхім заўважыў, юрлівыя з бляскам вочы пелюха расчаравана пахаладнелі. З расчараваннем на твар легла насцярожанасць, пільна коса павёў позіркам на жонку. Гэта было адзін міг. Пелюх амаль адразу ж адолеў разгубленасць, як перад найлепшым прыяцелем заюрліў перад Яўхімам, выказваючы радасць, якая можа быць толькі ад госця, якога даўно і нецярпліва выглядвалі. Гэта было адзін міг. Пялюх амаль адразу шадолеў разгубленасць, як перад найлепшым прыяцелем заюрліў перад яўхімам. Яўхім здзіўлены перад такім уменнем хлусіць, хоць як заўсёды чуў непрыхільнасць да такой хлусні, як мог падтрымліваў яе. Здагадаўся, што жонка нічога не ведае, дзеля чаго ён прыйшоў і не павінна ведаць запінаючыся выціскаў сябе выдумку вінаваты што не заходзіў доўга але быў вельмі заняты работа насела не перарабіць вось толькі цяпер вырваўся і то на хвіліну толькі калі жонка выйшла прынесці гуркоў на закуску да той пляшкі якую паставіў гаспадар на стол пялюх не крыўляючыся ўжо не тоючы неспакою запытаў яўхіма чаго яму трэба пасля гэтага я З паўгадзіны яшчэ сядзелі за сталом, пілі спачатку з гаспадыні, якая хвотна перакуліла чарку самагонкі, ужо больш зачлівая прысела з боку стала. Яна, відаць, сядзела б увесь час і выпіла б яшчэ не адну чарку, калі б у баковачцы не захліпава, настойліва, патрабавальна дзіця. Жанчына зноў узлаваная важка патупала ў бакоўку. Мужчыны пілі і закусывалі адны, пілі, пакуль бутэлька не апусцела. Толькі тады пялюх ужо непрытворна вясёлы, жвавы, падаўся з хаты, загадаўшы яўхіму сядзець і чакаць. Ён прыйшоў не вельмі скора. У пакой была зноў жонка з дзецем на руках, і ён зноў з прытворнай весялосцю загаварыў пра тое, што на складзе спакойна была адна падвода, дык так ён адпусціў яе і вярнуўся. Жонка, мабыць, адчула, што ён нешта тоіць, бо прыглядвалася, услухоўвалася да размовы вельмі ўважліва і недаверліва. Толькі выйшаўшы правесці ўжо ў завулку ля плота, пялюх перадаў, што зубрач вяліў чакаць яго пры дарозе, якая вядзе укрыты. У лесе праз кіламетры два ад мястэчка, праз гадзіну. Дарога была ціхая, без людзей. Яўхін падаўся да яе. насустрач ішлі толькі спачатку бярэзніка, пазней сасоннік, там і тут перамешаны з бярозамі. Ужо калі я ўхім падыходзіў туды, дзе я па яго падліку трэба было чакаць, учуў наперадзе рыпенне калёс, што ехалі з боку крытаў. Сышоў з дарогі схаваўся ў зарасніку. На калёсах ехалі двое дзядзькоў, адзін правіў, а другі седзячы драмаў. Той, што правіў, быў у свіце ў старой шапцы з рудой барадою, вясковы дзядзька, а другі малады, у паліто з настаўленым каўняром, збоку відна было гарадскі госць, які-небудзь упаўнаважаны. Але зубрыча даводзілася чакаць і чакаць доўга. Пачуўшы лёгкі бег калёс, Яўхім не выйшаў на дарогу, глядзеў за дрэва пра гушчачу зарасніку, думаў выйсці тады, калі ўпэўніцца, што гэта іменна зубрыч. Ехаў такі адразу пазнаў: гэта зубрыч. На лёгкім з рысорамі васку у палатняным плашчы з капюшонам увыгарала і з памятым казырком шапцы, сядзеў так, што можна было падумаць, нудзіцца дарогую дрэмле, але я ўхім зводдалеку лавіў заклапочаны позірк яго уперад. Яўхім, спакойна адхінаючы галлё, выйшаў на дарогу. Зубрач спакойна ж павольна пад'ехаў. С-пад лба прастрэліў дарогу наперадзе. Падвязеце можа, сказаў Яўхім прытойна насмешліва. Сядай, Зубрач прытрымаў каня і не ўзяў яўхімавага гулліва насмешлівага тону сказаў стрымана і сур'ёзна зубрыч дзелавіта варухнуў лейцамі і вазок крануўся что такое зубрыч зірнуў на яўхіма строга і патрабавальна яўхім ужо без гуллівасці коротко грубавато расказаў я ведаю гэта прамовіў зубрыч адварочваючыся ад яго Яўхім заўважыў і ў тоне гаворкі яго, і ў тым, як адвярнуўся, глядзеў кудысьці ўперад недавольнасць, нібы яго патурбавалі з-за нейкай дробязі. Яўхім зазлаваў, узяла непрыхільнасць да зубрача і ўпартасць. Дык чаму ж не зрабілі нічога, спытаў Яўхім. Пальцам не варухнулі, сказаў нават груба, непрыязна, знарок паказваючы гэта. Не магу, Зубрыч нібы не заўважыў яўхімавага тону, ці не палічыў вартам прыніжацца да яго. Мякка як бы звысака, павучаючы растлумачыў. Рашэнне зверху, рашэнне цэнтральнага камітэта і савецкага ўрада. Дык што ж нічога і зрабіць не можна было, не змяняў яўхімтону, можна было, лахонна згадзіўся зубрач. Але, Таварышы ў вас вельмі граматныя. Таварыш Гайліс і ваш новы старшыня калгаса. Вялікую, можна сказаць, пахвальную актыўнасць праявіў ваш наваяўлены старшыня, дайшоў да сакратара райкома таварыша Башлыкова, дамовіўся са старшынёй райвы канкама таварышам апейкам, дамовіўся не наогул, а канкрэтна, канкрэтна дамовіўся, які участак зямлі – выделіць калгасу. Мне паведамілі толькі рашэнне канкрэтнае, і я быў бяссільны. Зубрыч развёў рукою. Яўхіма злавала не толькі тое, што ён казаў, але і яго манера гаварыць. Ён быццам крыўляецца як на спектаклі, як перад малым, калі такое робіцца. А што вы наогул можетеце? сказаў яухім з пагардай падумаў зласліва пра сябе знайшоў на каго спадзявацца не трэба істэрыі ужо без артыстычнасці уважлівы холодна прамовіў зубрыч цярплівасці вытрымка вось што трэба ён загаварыў стрыманай дзелавіта мы не можам не лічыцца з абставінамі абставіны пакуль што на жаль мацней за нас нам незалежна ад нашых жаданняў астаецца пакуль адно чакаць чакаць калі абстаноўка зменіцца стане больш спрыяльнай нам а як же ждаць абурыўся яўхім жыць ужо няма як і абурыўся так нібы зубрач у гэтым быў вінаваты весела жыць згадзіўся зубрач не хочацца спяваць хвалу жыццю калі бяруць за горла Ён неяк уважліва зірнуў яўхіму твар, помаўчаў, нібы разважаючы раптам сказаў, але самае невясёлае тое, што гэта можна сказаць пачатак, тое, што наперадзе яшчэ горшае. Чуючы, як насцярожыўся, як ловіць кожнае слово яўхім, ён загаварыў жорстка і бязлітасна. Бальшавіцкая партыя толькі пачала генеральнае наступленне партыя і генеральнае наступленне зубрач сказаў з асаблівым злавесным сэнсам і амаль паўтарыму нібы падкрэсліў толькі пачала наступаць на капіталістычныя элементы ў сяле гэта значыць на мужика у першую чаргу вядома на мужика заможнага гаспадарлівага які імянуецца ў іх кулаком партыя не спыніцца на Усё больш быццам знарок трывожыў ён Яўхіма. Не спыніцца, пакуль не давядзе лінію да канца, пакуль інакш кажучы, не сатрэ гаспадара мужика у парашок. Дык што ж рабіць? Не запытаўся, а зноў як бы абвінаваціў зубрачы Яўхім. Дзіўна тое, што ён сам адчуваў пачутае ад зубрача станавілася быццам больш грозным. А вось гэта пытанне важнае, адказаў зубрач і складанае. Ён на момант задумаўся, калі думаць рэальна, то ў бліжэйшы час трэба думаць, як аберагчы маёмасць, капітал свой. Задача амаль немагчымая ў цяперашніх абставінах. Ёсць, на жаль, толькі адзін спосаб зберагчы нажыты капітал, не марудзячы, наколькі можна энергічна распускаць гаспадарку, пераводзіць нерухомую грамозную маёмасць у грошы, якія можна зберагчы, захаваўшы надзейна, напрыклад, закапаўшы ў зямлю, што да роду грошай, то тут можна было паддаць перавагу золату, але яго, на жаль, амаль немагчыма будзе знайсці, так што прыйдзецца на звычайныя грошы. Яўхім ужо не заўважыў яго несамавітых зваротаў, не да таго было. Не вельмі купіць хто, сказаў Яўхім забурэннем, якое не знікала. Усё, самі ўсюду глядзяць, як бы што збыць. Да, згадзіўся зубрач, людзі адчуваюць, чым пахне. Кан'юктура гандлёвая, так сказаць, не спрыяе продажу, але трэба лічыцца з абстаноўкай, трэба дзейнічаць у гэтым кірунку, толькі ў гэтым, каб не рызыкаваць астацыі без грошай і без маёмасці. І это маёмасць забяруць. Ёсць падставы лічыць, сказаў зубрач, што ўсё будзе рэквізавана, адабрана для калгасаў. Усё без якой-небудзь расплаты для выканання далейшай генеральнай лініі партыі, вырваць капіталізм з коранем дастатку. Яўхім злоснаму цюкнуўся, Люта павёў позіркам з-пад лба, не знаходзячы выхаду безнадзейнасці, што захмарыла ўсё яго жыццё, што запякла такім здзекам, і ён ашалела плюнуў. Свет гатоў быў спапяліць у гэты момант, растаптаць, разламаць усё, такая лютасць узяла. І зубрыч нібы пашкадаваў. І буралом гэты савецкі не абмяне нікога. Усіх захопіць. Кожнае дрэва выверне з коранем, не аб мяне нікога. І ён дадаў як асабліва важнае: Не мяне не дужае, ні слабое дрэва, ні кулака, ні бядняка, нікога не пашкадуя. А як жа жыць? Не адразу выціснуў пануры затоены яўхім. А вось так і жыць, адказаў зубрыч, помнічы што нічога не вечна што ўсё мяняецца як казаў Карл маркс сёння яны а заўтра зубрыч сказаў значна заўтра мы загарэўся загаварыў зверы захапленнем трэба глядзець наперад уметь распазнаваць куды цячэ жыццё Жыццё паварачвае ў нашым кірунку. Чым больш бальшавікі будуць ціснуць, тым больш будуць слабець і тым мацней будзем мы. Такая вось дыялектыка. Народ ніколі не прымірыцца з калгасамі. Гэта вез... гэта ведама, з гэтым здзекам з мужика, з усёй яго прыроды. А хто не прымірыцца, хто дак як, На рай які надзеецца, перабіў яго Яўхім. Іх мала адказаў зубрач, не трэба шуквацца. Маса сялян супраць калгасаў супраць, ні адзінкі, ні сотні масса. И это такая масса, скрывіўся Яўхімак, як ад дзіцячай выдумкі, што толькі сядзіць ды жджэ, як яно будзе. Ціскануць заўтра бальшавікі, дык і палезе ўся служыць будзе. Ты памыляешся, сказаў зубрач. Ты не ўмееш ацэньваць абстаноўку, гэта рух гісторыі. Усё гэта не так проста, як ты думаеш, напаў на яго зубрач, але яўхім злосна перабіў. Да што тут проста, няпроста. Ты ўжо самога думка бярэ, чтобы у калгас ісці. Усё адно жыць няма як. Не трэба падаць духам. Зубрач пакруціў галавою трэба ж такое малаверства з бадзёрай мудрай усмешачкай ён павялеў вытрымка вера не трэба да часу вешаць галаву друг прыйдзе наша пара вернецца ўсё яшчэ нямала ў прыдачу возьмеш калі толькі заслужыш вядома дадаў зубрыч зусім амаль весела Яўхім не адказаў на яго весялосць, хмурна глядзеў уніз на дарогу, гарбата кіраваўся быццам не чуў зубрыча, зубрыча гэта не збянтэжыла. Мы сваё зробім, сказаў зубрыч, зрабіўшы націск на мы і надаўшы гэтаму мы загадкавую значнасць. Але поспех нашай работы будзе залежаць ад цябе, і ад многіх іншых нашых паплечнікаў сярод народу трэба працаваць з намі трэба паказваць якую бяду нясуць бальшавікі на Савецкая ўлада, аднаму другому скажы і пойдзе па сялу, пускаць чуткі, даваць парады, што рабіць гаспадаркую, напрыклад, уздымаць паніку, нездавальненне, падбіраць недовольных, злучаць іх у групкі, каб у належны момант было абаперціся на каго, узняць і павесці з сабой у належны момант. Зубрыч яшчэ гаварыў, дзелавіта важна тлумачыў, але Яўхім амаль не слухаў яго. Яўхім разумеў усё больш, чым зубрач гаварыў, ён разумеў, што нічога добрага не будзе і што спадзявацца няма на каго. Калі выехалі на разгалку дарог, Яўхім перабіў зубрачава настаўленне. Я тут пайду. Я ўсім, не пытаючы згоды саскочыў з вазка, зубрач прыпыніў каня, глянуў бадзёра і наказаў: цярплівасць, вытрымка і вера. Вера Яўхім. Яўхім хмурна адвёў вочы, не глядзеў, як схаваўся лёскі вазок, адразу, як і вазок крануўся, Яўхім стоена павольна пасунуўся сваёй дарогай ужо адышоўшы ад леса, стаў і сярдзіта плюнуў. Абяцаў яшчэ абшары зямлі, чарвяк. Зубрыч быў недовольны і яўхімам і сабою. Недовольнасць сабою была зноў жа звязана з яўхімам, не здолеў пераканаць безграмотнага недалёкага мужика. Зубрыч тут жа цвяроза сам сабе запярэчыў, а чаму недалёкага? Бязграматнага гэта правільна, але недалёкім назваць яго нельга. Гэты няўклюдны, проста лінейны звер, калі не даходзіць да чагосьці галавою, то добра чуе гэтую інтуіцыяй, з дагадкаю, мужыцкім звярныным нюхам. Нюх, як вядома, залогі ў ніжэйшых, развіты не горш, чым у высокаарганізаваных, нават лепей. Пад шурхат кола ў пясчаных каляінах, ціха пакалыхваючыся разам з васком, зубрыч думаў. Пасля нядаўняй узбуджанасці пасля нядобрага развітання на душы было неспакойна. Думкі лезлі, чапляліся адна на адну, вярэдзілі. Ды ён і не гнаў гэтыя думкі ад нядаўняй сустрэчы з яўхімам, асталося і жаданне паразважаць і абдумаць бачанае, чутае, адказаць неяк на пачуцце, што ўзніклі пры спатканні. Ён пацягнуў залейцы, прытрымаў каня, каб лепш было думаць. быць недовольным яму думаў ён пра яухіма ёсць усе подставы калі бяруць за горло мало хто умее быць радасны і ці не натуральна што асаблівая злосць на таго хто мог бы памагчы нават павінен памагчы а не памагае і не абяцае памагчы адкрыта можна сказаць цынічна прызнаецца ў сваёй бяссільнасці а Так што рэакцыю, калі глядзець цвяроза, нельга не прызнаць зусім здаровай. І зусім натуральна, што гэтае нікчэмнае тлумачэнне такая сітуацыя не мог не задаволіла. Слабасці няма апраўдання. Слабасць заўсёды вінаватая, Таму што яна не можа нічога. і ўсё ж разважліва падтрымаў сябе зубрач. Ён не схібіў, што цалкам адкрыў карты. Падабаецца ці не падабаецца, а пілюлю трэба было даць, хоць яна і горкая. У гэтым была неабходнасць. Прызнацца адкрыта трэба было хоць бы для таго, каб не ўзнікла падазрэння, што не памаглі проста таму, што не хацелі, ці не вельмі хацелі. Так думаў зубрач. крытычныя развагі яго ад прыватнага выпадку перайшлі да разваг шырокіх абстановішчы яго ў цэлым. Разваг, якія націскалі ўжо неаднойчы і вось рушылі зноў звыклы ўжо дарогай. Так што тут скажаш іншае. Становішча яго мякка кажучы, мала зайздроснае. І вяда вядома не толькі ў тым, што даводзіцца сядзець тут у гэтай яме, у правінцыі, сярод нікчэмных істот, якімі і людзьмі можна назваць толькі умоўна. Бяда не толькі ў тым, што ён, калі мераць меркай элементарных патрабаванняў цывілізаванага чалавека, фактычна марнее, як у выгнанні. Бяда ў тым, што гэтыя ахвяры яго, павольнае гніенне ў гэтай яміне, калі глянуць адкрыта бяссэнсавая. Што ён зрабіў гніючы тут? Што ён можа зрабіць? Ён, які гатоў быў калісьці да любой ахвяры для справы, небяздарны, далёка незвычайны па сваіх чалавечых якасцях чалавек, нават калі не прыніжацца, калі аб'ектыўна ацаніць выдатна дзеяч, дзеяч з выдатнымі здольнасцямі, Але што нават ён, мог зрабіць калі навокал такая нікчэмнасць, якая ведаць не можа, што такое высокія ідэалы. Калі адны слепа служаць дзіцячай мёртвай ідэі калгасаў, са скуры лезучы імкнуцца толькі выслужыцца і нажывіцца. А другія рыюцца як свінні ў гразе, і як свінні не бачуць далей свайго лыча, апора гаспадарлівыя мужыкі гмыкнуў зубрыч яхідна бальшавікі на ўвесь свет аб'явілі куды вядуць калясніцу і калясніцу ўжо вось-вось накоціцца і раздушыць іх мужыцкія гнёзды іх саміх як слізняў а яны рыюцца ў зямлі бачыць не хочуць далей лыча а можа не раздушыць Можа яна не важкая, не жалезная гэта бальшавіцкая калясніца, можа мяне, ну калі не ўсіх. Дык мяне аднаго, кагосьці ж мінуць павінна слепата. Ідыёцкая жывёльная слепата, якая раней губіла ўсё і цяпер губіць і будзе губіць, з якой немагчыма змагацца. Слепата. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа подых на вальніцы. Выканаўца артыстка ліка пташук.